es Music. Bad Bunny, baby, Te dijeron que soy un infiel, que no debes de confiar en mí. Dime si tú le vas a creer, eh, sabiendo que yo estoy puesto para ti. por ti, porque estoy puesto pa' ti, pa' ti. Yo soy tuyo desde que te lo metí. Brian Mayer. Yo sé quiero pa' mi futuro. Mira, baby, el amor de nosotros es puro. Yo te hago sentir mujer cada vez que te torturo. Te gusta que te lo meta bien duro. Tú eras la luz que yo veía al final de lo oscuro. estoy puesto pa' ti, baby, yo te lo juro. Ah, yo no soy un hombre perfecto. Yo no sé nada de esto de amor ni de polos opuestos. Pero desde que estoy contigo yo me olvidé del resto. Y voy para tu apartamento. Los filé en el puesto. El pato y la perco. Porque yo la dejo contigo, voy a hacer lo correcto. Quiero cambiarte la vida. Baby, déjame sanar tus heridas. Yo te doy todos los chavos que tú quieres y te compro Yo quiero tenerte conmigo toda la eternidad. Porque sabes que estoy pa' ti, pa' ti. Te pinche a esta puta por ti, porque estoy puesto pa' ti, pa' ti. Yo soy tuyo desde que te lo metí. Baby, hoy no eres la primera, pero eres la verdadera. Con la que ME amor y bellaquera, con la que gasto lo que se genera. Yo no me pongo pa' cualquiera, pero tú eres Prende la pela y por la bañera. Pero la roce no la plebe entera. Ellos se imaginan lo que ya tú has visto. Envidiosa porque te despisto. Me escriben y la tengo en visto. Por ti tentaciones resisto. Dile a tu ex ah, que no se pase delito O le mando un pasaje para allá arriba con Jesucristo Y por él te juro que estoy fiel Mi pasado ya es cosa de ayer No todo el tiempo va a ser lunes miel Pero todo lo que te compro es cuchillo Chanel Video tomando el pacto, corre todas las putas de mi contacto. Baby, tú eres una diabla y mi bicho contigo es un pacto. Baby, sabes que estoy pa' ti, pa' ti. Le pinche bato esta puta por ti, porque estoy puesto pa' ti, pa' ti. Yo soy tuyo desde que te lo metí. Bad Bunny, Alex Killer. Hear this music, DJ Luyan, Mambo Kings. Brian Myers, la oscuridad. Ahora dímelo, Luyan. Paponi, Mambo Kings.